dice que bie'n que vos te está luciendo. Que vos te está luciendo. Uh, dice. Ey. Me dice que bie'n que vos te está luciendo. Me suena la hacienda de lo que estoy curtiendo. Ando full con lo mío rompiendo. Con los pedales me estoy luciendo. Me dice que bie'n que vos te está luciendo. Me suena la hacienda de lo que estoy curtiendo. Ando full con lo mío rompiendo. Con los pedales me panamera. Esa baby me quiere, no se pega. Si tú quieres, te llevo pa' afuera. Me gusta andar y te compro lo que quieras. Al piso polarizado, corteo estando volado Me llaman de todos lados y eso que no estoy pegado. La mujer a mi lado, siempre salgo así calado. Entro del y explotado. Explotado, tao, tao. si la moto en el gueto con la guana, coquito. Llevo al paricero, metros, escuchando el se te para atrás, que todos los tigres andamos todo montado arriba. Me lo Pide que suba el volumen al DJ. Todos los colores y las luces al 100. Estos son Ruchi, de lejos me ven. Llevo la música toda en la piel. Me pide que suba el volumen al DJ. Todos los colores y las luces al 100. Estos son Ruchi, de lejos me ven. Llevo la música toda en la piel. Pero la calle me llama toca mi cubana se vienen toditas para mi cama. y de onda arriba en alta cama. Me llamo el Pol, me dice que no hay trama. Pero la calle me llama toda vaca mi cubana. Y se vienen toditas para mi cama. y de onda arriba en alta cama. Me llamo el Pol, me dice que no hay trama. Me dice que bien, que vos te estás luciendo. Que vos te estás luciendo. Me dice que bien, que vos te estás luciendo. Ey, brr, ah después que salían para buscarme la moneda. Los que fueron para atrás, que sigan metido en la cueva. Sigo sumando respeto a su la marea. Aprendí que solo poco, al final todos flaquean. Todos flaquean. Uh, sí, todos flaquean. Ey, todos flaquean. Dice, uh. Ey, me dice que es bien, que vos te estás luciendo. Me suena la hacienda de lo que estoy curtiendo. Ando full con los mío rompiendo me que que